Kiel aceti la felicion? Esploroi mensogigas la aserton che la mono ne donas felicion. Pli altai en spesoi nome causas che ni sentas nin pli felicai pro la vivo. La Gallup Instituto faris kelkan eksperimenton. Al homoj el la tuta mondo oni ordonis imagi eskalon de contento, quies pinto estas simbolo de la plei bona vivo. Sekve oni demandis la respondantoin sur kiu stupeto ili staras kai kiom ili perlaboras. Homoi el unuopai landoi respondis simile. Cune cun ilia en speso cresco crescis la contento pro la vivo, cae sen signifa estis la absoluta valoro de iliai en spesoi sen signifa estis chula salairo crescis el 1 gis 2.000 mil au el 10 gis 2 mil. En ambau casoi la contento estis la sama. Etio tio sequas che la malplei ricai devus sentis in la plei malfelicai. Tamen montrigis che en la gruppo de la plei malbone salairitai mal pli ol dec mil dolaro iare Ciu tria homo definis sin per la nomo de tre felicia. Lauvice en la gruppo de la plei ricai, cun pli ol duona miliono da dolaro iare, da ne tro felicai estis ec dudec sep procentoi. Interesan clarigon de la fenomeno donas la libro de du sociologoi Elizabeth Dan kai Michael Norton – titolita La felicia mono, la arto de pli saggia el speso. Ilia teorio diras, che contra un mono oni povas aceti la felicion, sed ne cius cias cia maniere oni faras citiom. Vi vecigas matene cun miliono sub la cuseno, ciel vi el spesos la monsumon. Vi acetos domon, automobilon? Se vi estas simila al multai homoi en la mondo, vi certe clopodos contentigi viein capricoin. La aromo de la mono elvocas in sentoin cae provocas al acetado de obiectoi. Sed tiel nomatei firmai bonhavoi donas nur por momentan felicion. Usonai esploristoi elmontris, montris – che la possedanto de domo in estis pli felicai ol logei dungantoi, cae ec translocigio el malvasta chambreto al amplexa logeio havas surprize malgrandan influon je la felic nivelo. Germanae sciencistoi tra esploris miloin da civitanoi de tiu lando, ciui shangis domoin je pli confortai. En la dauro de quin iaroi Ec de ilia translogigio, oni notis crescon pri la contento pro la logi comforto, sed ne pro la vivo, kiel tia. Kiel do aceti la felicion? La homo felicigas acetante spertoin, ne materialajoin, cae consumante ilin inter aliei homoi, plei bonega amicoi, excurso, concerto, comuna mangio. Gustumado de sentoi igas nin tiai, kiai ni estas. Cai condivido de travivajoi igas nian vivon pli felicia. La signifon havas tio, kia maniere ni el profitas monon, ne tio, kiam multe dar gi ni posedas. Cun estas tiel, che felicigi nin povas cutima cafo el trincita cun amico, cae samtempe agrabla inter parolo,